Jean-Pierre eh, Goiti dela gure gomita goizuntan goiz behin irulegiko sormarkaren txidit sinikateko presidenta. Aipatzen ginuen eh, urten be, izanen dela, erraiten alda, eh, aruaren gatik, eh, ekainak baldintzatu dela bat eta initzere eh, sasoina. Eta segurantzak aipatzen gintin, amatxa sartzen dela asegurantzan, baina uh, gehienak ez aseguratuak erraiten zinuen, zergatik? zergatik, zer eta garestia baita, izi garestia, eta bon, eh, eh, hori da. Mm, Laborantzan hori korki hola da, edo ono gehiago uh, zain baten dako? Ez, zainek, ene ustez, badute usaiak uh, asuratzea, eh? Eh, beste baino gehiago ejan ginezake, baina eh, gaur egun ikusiz eta nola, nola joaiten diren eta kotizazionen eta emendioak eta mm mm-hmm. bar, zinez garestia da, eta denek eh, pentsatzen dugu, agian ez dugula e, ahi erauntxirik edo olakorik bilduko, ban, aurten zinez bitxia izan da, ban, rotzik iz, eta egindu ekainean, eta hotzorek ditu gauzak Zinez, e, bihurtu eran... Eritasunak eh, Eritasunak ez, bate guti, uh, mementoietan eta uh, ongi segitu ditugu maztiak, eh, eh? euri endielaik eta ekaina hortan, eta gio udauntan bon, bero izan da, eh? denak barakite hori, eta beraz uh, eritasun guti izan da, eh? guti guti, uh, eta ibiltzen balimazira maztietan, izi gari ederrak dira, ahunt berdeak eta zinez puxan dira, baina uh, batzuek, eta mota batetan fruiturik ez duzu ba, hori, hori, bera, mm. eh? eta hiru astez uh, luzatzen dela mas biltzia bai. egin duzu hiru astez hor edera balima da salbatzen aldu pixka bat ba, hiru aste horietan lehenik behar dugu euria eh? eta pikoren azteko erran nezake, eh? zinez... Hala, uda idora izan baita. Uda idora eta Cabernet Sauvignon horietan <clears throat> pikortipiak dira, beraz, uh, e, pikorien azteko, eta gio beste problematika, ez dugu sobera euridik ere ukan behar, eta beti eta berantago joaitearekin uh, berdin bon demora txartuko da, eta zinez denbora txartzen balima da sobera ere, gio usteldura txartzen da maatxetan, eh? beraz, aurten izan izanen da, ene ustez eh, eta urtea oso tinkoa eta ikusiko dugu nola konpontzen dugun eh, gauza horiek. Bezer egan labur biltzeko, mahatz biltziaz, uh, bon, biltzia itekoa da, bilketa, Bilke. behinan... Uh, Ba, entraleko urtia izanen dela? Ba, Txarra edo entralekoa? Ez, kalitatearen aldetik, ene ustez, euria iten balima du orain fite eta hori bon, erraiten dute, hori ematen dute, beraz, ene ustez, kalitatearen aldetik, kalitate ona izanen da, eh? eta eritasunik eta ez baita izan, gero kantitatearen aldetik uh, urte, urte tipia, er, ez dut eranean urte txarra, baina urte tipia izanen da bai. Irulikiko agnoa edo irulik sohmarkaren pesta izanen da aste buru untan, eta bailenik e, eh, iruliko ahnoari zer ekarri dako sohmarkak? Bon, eh, eta moskin kusieri bezala ezagut pen bat, biztan dena, eta guk bakarrik egiten aldugu beraz eh, Euskal Herriko ahnori, eh, irulegiko ahnori, eta ezagunpen bat bai hemen, eta bai eh, kanpoko eremuetan muetan eta kanpoko erresumetan eta bar, eta beraz eh, emengo eh, no, dako eta emengo etxalden dako eh, gehi bat izan da bai mm -hmm. Ardi gasana zemintzatu gira joan hastian, erigoienekin balintzak zorrotzak dira eh, ma, edo ahnuaren dako sormarkarekin? Sormarkarekin ba, beti danik, janezak lembizikoak izan dira beti ma hasti eh, sormarken buru eta bar eta baldi baldintza zorrozak dira, baina usatuak egira, ez duzu landatzen al elduzo imota, geho ba, badira danzite mailan eta zonbat, e, zonbat ondo landa mastietan, eta eh, badira baldintza aski zorrozak, baina usatuak gira, eh? eta baldintza horiekin, beraz, menperatzen dugu gure sormarka, menperatzen ditugu ere kantitateak, e, e, puruak, eta, eta gauza horiek guziak, baina guretzat ez da gauza esinezkoa eh, egan mhm. ezake, mm -hmm. eh, bate. Beharrezkoa berroa da. Aba, ah, beharrezkoa da, ba, beste uh, eh, uste mali maditutzu landatzerat uh, eh, ektara eta ektareak batzuek uh, Europa mailan hori pentsatzen zuten, eh, baina bon, berriz etorri gira uh, ez behar direla gauza horiek uh, urbelitik segitu ale. Eh. Bai, Sean Marka gunean zenbat etxalde? Eh, Gutxi gura bera, eh? Gutxi gura bera, ba, e, hektarean eh, eta berroi hektarea dira, eta gero Sean Markan ari direnak eh, badira amar uh, soto, eta gio uh, kooperatifa mailan eta dira uh, beraz berroita mar bat etxalde eh, mm eh, utxi gora bera gio badira ere, eta hori gauza behi bat dago guretzat irulegi markaren zat, eh, mastizain gazte bat zulotzen direnak eta mastizain gazte horiek egin dituzte eskolak, enologia eta uh, eta abar eta beraz uh, beste molde bat dute ere gauzen ikusteko eta uh, sormarkaren haintzina dazteko. Biomoldean, badira initz? Biomoldean badira ere, eh? irulegin preseski, jo beste batzuek ere lotzen dira, benan betita gehiago ez bali mat gira denek ez gira denak bio banan uh, eh, vitikultur rezone delako hortan eh, sartzen gira eta mamutzen kontra eta ez ditugu gehiago uh, osoinak, osoinak eratzen eta bola, eta terrazetan izanez eta ba, gauza hori guziak lantzen ditugu eh, oso naturalki eran ezak bio uh, zain horiek Eh, sohmarkan dira. Sohmarkan dira. Eta diferentzia balimada uh, eh, sohmarkan den mastizain bat eta bio mastizain baten artian zoin da diferentzia balimada edo ono zorotzagoa ditaike bio uh, eh, mastizainarenako, ba, baina diferentzia hundiena. Diferentzia ondiena da tratamenduetan eta gauza horietan, erran eh, ezake. Eh? Eta gio, segitzeko moldean eta denek uh, gauza bera egiten dugu, erran eh, ezake. Eh, gio dira, bon, eh, tratamendu mailo horietan eta uh, nunden desberdintasun bat Eh? Ados, eta um, arnoan uh, irulegin, zoin dira, uh, oai, fama ardietxida, uh, esker, xor esker, xaloinak ere badira? Ba, egio, erran uh, eh, behar dugore kalitate mailan uh, eh, otz bat, uh, pasatu dugula ere, egio badira xaloinak, egio badira ere uh, diatetxeak eta diatetxe ospitzu batzu nun uh, agertzen den irulegiko arnoa, beraz, uh, ustez diendeak ezagutzen du gaur egun uh, irulegiko arnoa. Baina, ba, betikoa da hori, badakigu lan bat dugula egiteko ere tokian berean eta prezeski euskal Herri eh, barnean berean jakin arazteko zer den gaur egun irrulegiko arnoa eta berdin egungo irrulegiko arnoa ez dela duela uh, ez dakit berroita marrurteko irrulegiko arno hori ere eh. Bada beti eh, berantabat apatzeko bordaleko arnoekin eta gehiago ospe gehiago badute beti arnoariko konparatuz? Da, bon, Frantzia mailan eh, dira bordeleko arnoak, baina bordeleko arnoak arno batzuri dira, eta hemengoak beste batzu eta nahi bali maduzu edan irulegiko arno onbat, eh, be, edaten duzu. Eh? Et, eh, afe, batzuek erraiten dute ba presio berean, badugu oh, bordeleko on onbat, eta bon, berdin. Baina jakin behar da ere gure kasuan lan moldeak eta ez direla bate berdinak, eh? ikusiz manieritan ari giren eh, lanean, eta bon, beraz eh, gauza horiek kostatzen dute, baina nene ustez, bada gio, uh, eh, hartzen duzularik gaur egun uh, irulegiko arno botoila bat, bon, ar, arno zinez ona da, en ustez. Prezeski ez augarriak, oai, irulegiko arnoan, nola zuk behar balimazinu xaldu, oai, zure arnoa, uh, zer ezake? bada, gorri, belza, xuria eta gorria. Belza, eta, eta gorria, beraz, xuriak betita fama handiago du, eh? Beraz, eh, galdera da eh, xuri mailan ez denez eh, beraz hektare berezi batzu landatu behar ere, nik pantsatzen dut baiet, gauza xorra. Gio, da, hemengo, lehenik hemengo ahno bat, bon, euskal herriko ahnoa, euskal herriak beti ez dut eranen xaltzen dela, baina badu fama bat. Euskal herriaren irudiari esker. Ba, eulia eh, baino gehiago ahno mailan, jakinez eh, gibeletik ba, ordi dela amastizainak eta, eta beti danik izan dela ahno eskalegian, ba, hori gauza bat eta gio, ba, e, ikusiz nola moldatuak diren eta zerekin edaten aldiren eta barba, ba, en, en ustez hori da gure. Frantzua erigoienek zuen zion joan denastian, kasik irudi hori gabe, eskalegiko irudiri gabe, saldu behar liteikera behar bada, etiketa horrek ere nunbait, ateak zabaltzen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 eta estudio hortan ez, nik eh, irupundu nagusi ziren lehenbizikoa moskina zinez ona zela arno fina eh, jastatzekoa eta bigarrenek horik ziren eh, mastizain batzuek mastizain eh, nola erran ezake eh, eh? <laughs> ginela Eta hirugarren puntua zen eskoleriko ahno bat zela. Eh? Beraz, erosten eh, uh, duzularik uh, eh, irulegiko arnoa edo uh, maite balima duzu arnoa eta arnoa ezagutzen balima duzu, lehenik jastatzen duzu ere, eh? horrek eran nahi du arno, uh, moskin ona balima da eta gio eskoleritik etortzen dela, bon, gi bi gauza horiek saltzeko uh, erresten dutela beraz gauza hori. Iruligiko sogomakaren pestaz mintzakiten, ala ere eh, hemen zira horren aipatzeko, beraz, eh, ez duk ditu dende itzordu guzi-guziak emeiten alko, baina eh, nola antolatzu duzu eurtengoa biegunen gainean izpura larun batean igandia iruligi? Bai, uh, lehenbizikorik uh, aurten berezitasuna uh, eh, mastizain gazte talde batek antolatu duela, ere egitara hori eh, horrek nahi du gauzak emekia emeki plantatzen, geokontxelu administrazioan, deliberatogin nuen, igandeko eguna beti julegin egitea, hori eh, gauza eta gio badira iru uh, eh, iru lujalde janezake jatsu eta izpura irulegi eta baigori eta beraz ibiako itzean aurten egin dugu beraz jatsu eta irulegi eh, eta izpurako soto zainekin eta larun larun batean eta alduen urtean ba izanen da irulegi menturaz eta bestian ba eta igandea beti eh, eh, beti uh, irulegin beraz ibiakoitzean izanen dira soto edikitziak Horrek eran nahi du beraz jendea kuritzen alko dira mastietan eta sotuetan eta ardoak jastatu eta eguerditan ere eh, baskaldu eh, sotuan eh, berean. Izanen dira animazio batzu, bai kantu, bai txistulari, bai trikitilari eta abar. Hola. E, hola pasatuko Eta ibiako itzaratxan, beraz, uh, eh, izpurako gelan, fosimenta berri gelan, izanen da eh, afari bat, afari berezi bat, uh, eh, ahnoan inguruan. Horre, ahnoan jastatzeko eta hemengo moskinekin, beraz, uh, nasketa bat egiteko. hori izanen da. Eta igandeko mm, egun berezia betikoa izanen da, beraz, uh, uh, jastaketak, eh, irulegin, karpazpian, Eta gio izanen dira animazio desberdin batzu, eta ratxaldean eh, lehenbizi aldikot, zerren ezake pilota partida bat, beraz eh, eh, amateur elite, beraz esku pilota taldearekin antolatua eta <clears throat> beraz uh, eh, irruligiko uzapesaren laguntzarekin eh? bera pilotari hoia izan ez uh, eh, partida bat izanen da eta berina ufatzailea ere eta edo ahno basoena egin e, ba ba ba hor izanen da ere bai eh? egiteko eta erakusteko nola egiten dituen izanen dira animazio desberdin batzu eh? denet. Baina, hola plantatzen da, eh, eta egun osoan izanen da beraz diendea etorzen alda goizetik aratxerat, edo goizian, edo aratxean, edo, hola, eta lasaiki etorzen alda. Hala, dena den, eh, pasatzen da, eh, soinu deia, Euskal Ijatietan, <clears throat> egitarra guarekin, hala, animazione, badira ibilaldiako inez, eta betetez, badirela... Ba, ba, ba, ba. eh? zinez e, eh, txaldeak bisitatuko direla biztan da, eta eipatu dituzu horiek, bururatzeko Jean-Pierre Goiti, lehenik eskertuko zeitut unarat, ba, nik eh, ere zueri eta eh, zuen lanagatik eta jakinarazteko arazteko besta hori dela eta ba, betikoa da, eh, irratia den betiko lana hori, eh? Bai, jatzen gira, <laughs> bai. egiterat, guria <clears throat> gure, eta ze kantu nahi zinuken entzun Bai, eta beraz e, nik pentsatzen dut eta ahnoaren inguruan, kre kreazio bat eh, behar dugula egin, eh? eh badira kreazio asko, eta enustez ahnoa eta kulturaren aldean bat eh, lotura askar bat, eta pentsatzen dut, eh, ene laguna dutan Pierpol Berzaizek, berdin lan hori egiten al duela, eh, berdin entzuten gaitu go, goizuntan, eta beraz, hautatu dut beraren kantu bat, otoiz bat da, eh, hasteko, janezake, eta inakiren kantua. Mil esker Jean-Pierre esker zuri, bai.